بسم الله الرحمن الرحيم الرحیم جهادي جند الله حركة إسلامي أوزبكستان مجموعه ترانهاي های فارسی را تقدیم می جهاد, جهاد, جهاد مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ للجنان مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سلم می فرماید هر کس کی مرد در حالی که جهاد نکرده و به دل اراده جهاد هم نکرده پس او به یک حصه از نفاق مرده رواه مسلم فتح کابل هم بخارا ده منگز ما را بس از آل حمت باش فتحی امریکا لشین ای مسلمانان جهاد امری خدا لشین ای مسلمانان جهاد امری خدا لشین وحدت ایلا بین خود عهد و وفا گبرلشین میراز می با همه پر قدرت ها هم روز و هم امریکا الله اکبر الله اکبر می سازم می سازم خلافت اسلامی نه شرقی و نه غربی الله اکبر الله اکبر رویم در راهی الله می سپورم جان خود را تا رازی شود خدای ما تا بلند شود دیدی ما تا رزد خونهای ما تا رزد خونهای ما خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر از خواب غفلت خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران ایمان ما تا اینکه الله و رسولش را از همه چیز دنیا حتی از جان خود زیاد ندیدیم او ایمان ایمان کامل نیست برادرا امروز رسول الله سلام تمسخر میشه خینزی خنزیر عکس کشیدن نگه این رسول مسلمان آن جرتی که کفار امروز کردن در قرآن ما باول میکنن پیغمبر ما را تمسخر میکند زنهای امت را به دامس میکند صحابه رضی الله عنهم جانشان فدا میکردند تا اینکه ایمانشان اثبات بکند امروز روز امتحان ایمان ما شما است ایمان چیزی نیست که در زبان گفته شود ایمان چیزی است که او را در عمل نشان میدهیم امروز روز انتقام است همه رسول الله صلی الله دوست داریم از پدر و مادر دوست داریم او را ما منافق نیستیم برای امین هجرت کردیم برای امین جهاد انتخاب کردیم این امت رجال دارد انشاءالله عداوت در قلب ما در مقابل دشمنان الله و رسول ضعیف نشه برادران انتقام رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقام قرآن انتقام نامسایی امت را انشاءالله ما میگیریم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن بصیر ای مسلمانان جنگ کنید به آنها تا آن که نباشد هیچ فتنه و فساد در روی زمین یعنی غلبه کفر و باشد دین همه برای خدا پس اگر باز استن از شیر یعنی مسلمان شوند هر آین خدا با آنچه میکنند بیناست و اگر رو بگردانند یعنی از اسلام پس بدانید که خدا مددگار شماست نیک مددگار است وی و نیک یاری دهنده است